Він запитав, як пройти до ринку. Привабив вишуканими манерами і вічливістю, розговорилися, потім запросив до ресторану, бажано з подругою для компанії. Вона й привела Надю. Гірше було з гастролерами. Вони нічого не визнавали. Мав поподібний за паспортом Меляновський Гліб Радіонович пояснив, що працює у відділі комплектації одного з ростовських заводів. Це стверджував і штамп у паспорті та командировочне посвідчення до Крипарівська на автокрановий завод, відрядження на 30 днів. Приїхав вибивати занаряджені машини. Одним словом, штовхач. До Дворенкова ніякого відношення не мав. Познайомився з ним у поїзді, разом приїхали до готелю. Їх поселили в одному номері. Ото й усе, що може сказати. А в ресторані він мирно вечеряв собі, аж поки підійшов якийсь п'яний тип і почав чіплятися. Дворенков Веніамін Зотович, так значився в паспорті, теж мешканець Ростова, до останнього часу працював за вгоспом ветбак ветбаклабораторії. Нещодавно звільнився з роботи. Вирішив пошукати іншої, а тим часом відпочити трохи, побувати на знаменитій клепарівській толкутці, розвідати можливості щодо обміну квартири. У портфелі в нього виявилося 2300 карбованців і ще 350 у кишені. Чому так багато? Та взяв із собою всі заощадження, бо ж казав, уже збирався на товкучку. Але, на жаль, нічого вартого уваги не побачив і не придбав. Майже всі гроші і залишилися. Свого давнього знайомого Степана Марушка він випадково зустрів на вулиці тиждень тому. Звідки знайомі? Та колись працювали разом на півночі. Де саме, ну, трудові колонії. Не хотілося, бачите, згадувати про цей прикрий і цілком випадковий епізод із його загалом порядної біографії, бо з минулим уже давно й не завжди покінчено. За що тоді відбував покарання? За свою дурість. Конкретніше, уперше в житті спробував обкрутити якогось фраєра і відразу ж попався. А коли вийшов, то безповоротно зав'язав, тому особливо прикре оце непорозуміння. Так у колонії був під іншим прізвищем. Стьопа вже встиг наплескати. Тоді був гаркавий щоб не змінив, одружився і взяв собі жінчине прізвище. Адже змінив він не тільки прізвище, а й самий спосіб життя. Усе поклав собі, має бути по-новому, до старого нема вороття. Ніяких квартир він не обкрадав, Марушкові ніяких адрес і, зокрема, артистки Криничної не давав. Та й де ж ви чули, щоб приїжджі давав місцевому жителеві наводку? Навіщо Марушко заходив до нього в номер? А дідько його знає. Він дуренков піднявся в номер, щоб прихопити з собою ще трохи грошей до ресторану, бо прикинув, що може не вистачить. Раптом заходить той Степан. Це якось одразу видалось йому підозрілим, адже знав, за що той у свій час відбував строк. У нього й майнула думка, чи не зібрався, бува, дружок Стевко обчистити їх. Тому, власне, і вирішив про всяк випадок узяти з собою в ресторан дипломат з усіма грішми. А Коли вийшов у коридорі і побачив, як Степан, обнявшись з якимось чоловіком, пішов нагору, а його дворенкова почав зупиняти якийсь громадянин. Звідки ж мені було знати, що ви з міліції? То вирішив, що тут діє ціла зграя, і треба тікати вниз, де більше людей, ближче до міліції. А того товариша, котрий зупиняв його на третьому поверсі. Також вважав грабіжником. Хотів боронитися, вихопив ніж, щоб налякати, а той товариші напоровся. Нікуди він не тікав, адже всі свої речі, сирочки, нічну піжаму, пантофлі та все інше разом із саквояжем залишив у кімнаті. Отаку гладеньку легенду виклав Венька ювелір. Усе логічно пов'язав, обґрунтував, і вже саме це свідчило. Цього разу мають справу з бувалим рецидивістом.